bat duzu, baimena badituzte eh, biltegi salbai horiek. Alde batetik eh, ez dira legezkoak, baina aizuak dira ofizialki ez baita gunerik eh, biltzeko gauza horiek. Erriko etxeak emaiten du baimena? Erriko etxeak baimena emaiten du, baina noain eskumen hori pasatu da erriko erkakorat. Hor, beraz, nahi duzue azpimarratu pundu hori, kontseiluan, jada aipatu dukezue, zer, zer dio gehiengoak uh, irigoienen eh, taldeak? Uh, irigoien, eh, hori buruz mitzazen uh, kontseiluak, uh, irigoien, lasaia da, tranquila da, erra, ditugu baditugu, biltegi, biltegi batzuk denen biltzeko. Baina ez du zehatzten, ez dauku erraiten, zeintzuk dira, nun dira, nun dira kokatua. Falta, gardentasuna falta, hori buruz. Eta hor aipatzen duzunean, ez dira tipiak tipiako aipatzen ditugu, sama handiak, bolumena handiak. Bai, bai, bolumen. eba eh, ezagun, eh, hartzen badugu e, eh, fos aparkalekua, lur guziak biltzen bali bat ditutzu, eta unek balio du ogoita amar pizina olimpikoa. Edo, hartzen baduzu, pavillon bleu edo kexiloa, kirol zelaian, erubi zelaia, horrek nahi du, ematen baduzu lurra zela hortan, lur hori igonen da potuen goiaino. Iriguien hau ez da lasaia da ejan duzu, ez da eh, kezkatzen, ala ere arazo bada, gine eta Euskara Elkargoak hartu du bere gain ere lan egitea ah, ba- eh, eh, erakundearekin eta senperen berian bada goietzen presa ez bertziklatzen dituena obretako ondarkinak, bez bai, nola... Kasu, eta irgoienek erran dauku, tranquil, lasai, erribideen kideak, badugu aterabide bat izanen da, Croix buke, da han Urruña eh, eta be, uh, arteko gune bat. Eta idekiko dute gune hau uh, urte urtana. hortan. Berziklatzeko? Metatzeko bat bakarrik. Zenta horiek ez dira eguneroko uh, ondarkinak, zenta on, on, uh, eguneroko ondarkinak balioratzen alko dira senperen zabor uh, eh, inerto hoiek bakarik metatzen dira. Ez da balioratzen al, edo tapatzen da silo batzuk, edo eh, erreka bat, eh, hortan da problema, erreka batzuen ondoan den lur zelaia, tapatzen da, adibidez. Beraz, badugu gune bat han uh, lakroa debuke delako gune hortan, baina gune hori izanen da amabi amairu errien zat ba, ema dezagun, lan bat egiten baduzu senperen, ziburun, endaian, zabor guzi horiek, zabor uh, geldo hoiek, eh, eh? donen direla arat eta bakarrik hartzen badugu fosen adibidea, horrek egen nahi du, gune honen laurdena, janeko, betetua izanen da, obra batekin, bai, eta horrek egen nahi du, pentsatzu zuten uste dut gune hau, uh, amarrurtean uh, eta lehen urtean, laurdena, pam, tapatua. Guk jogu, be, be, fite tapatua izanen da, gune hori. Beraz, zer da ondoko gunea. <laughs> Izan zaitez, tranquil, lasai, balitugu bertzatera bidea. Zein dira terrorite horiek, mutu. Eta erten duzuna, hor, inertuak azkenak, me hor zer da, lura eta ahia, ala ere bertzi klasen ditazke? Edo hor ezin da? da lehenik eh, amianta kendu behar da, amianta kenduta metatzen dira, eh, metatzen eta tapatzen dira siloak da baserian den diren silo horiek tapatuak dira, eh, senperen bezala, edo edo metatzen ari dira, legez kanpoko guneak, baina bamen duetarat direnak. Zuek zer galiten duzu ebez, gardentasunaz gaina? Gardentasuna, be, aipatu behar da, zein izanen diren gune horiek, zein, nun, beraz, eta zer izanen da ondarkinen volumenaren zat, eta ikusi behar da ez momentu hortan, baizik eta aurrek ikusia izan behar da. Jakin behar da, e, e, amar urteri begiratuz, e, nun izanen dira, nora joanen dira ondarkin horiek.